Եթե ուզում են հումանիտար օգնություն ցույց տան Արցախին, ապա կարող են բացել Արցախի միակ ճանապարհը Քաշաթաղի միջանցքը, ասում են Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհահատվածում հավաքված ակցիայի մասնակիցները։ Ճանապարհահատված այսօր այցելել են Ասկերանի վարչակազմի ղեկավարը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, ծանոթացել են ցուցարարների տրամադրության հետ, նրանց հետ քննարկումներ են ունեցել եւ նրանք նույնպես համաձայն են այն մտքին, են, որ ակնայից եկող հումանիտար բեռը պետք չէ արցախցիներին։ Այս պահին Արցախի բնակիչները գտնվում են Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի հատվածում, վրանները տեղադրված են, պաստառներ կան եւ հերթափոխով բնակիչները այստեղ վերահսկում են, որ เป զի ակնայից բերվող ալյուրը հանկարծ չմտնի Արցախի տարածք։